Pierre Kamurekin gira hemen Donibane Garazin erriko Etxearen parrian den lehen guk eta garaztarrek eta ezagutzen duten nizenia, lehen eh, hemen tabako saltegia eta baita ere mm, goxoki eta bumbun saltzen ere ahzen ziren nizenian atxemaiten ziren niz gauza. Geroztik, Eh, bilakatu da orai pilotako museoa eta e, museo barnean diren puska gehien txienak ez dendenak Pierre Zabalorenak dira. Pierre Zabalo, nola behar zitugu aurkeztu gure entzuler? Zu pilota zale, aspaldiko pilota eta pilotari gure eskual jokoari atxikia maiteuzu pilota azteko. Ez nahi zekulan pilotari izan, jik bilaria bakarrik. <laughs> Hena, hola, sartu nintzen, mogi Berri esker, demoran, hiutu enta amaseian, eta gero kir, kir, kir, ikerketak segitutut, eta hainiz gauza bildu, eta hainiz gauza ezagutza bat ira misteri batzu, jendek ez zuzte zauzen hemen, behote, jen Pilotaren dako duzun, amodio hori nola piztu da? Kuriositatea bakarrik, zeta ni mila franka eh, joan nintzen juten eta hama bian, eta hama zian pilotari eskuskaria bat dira beti ere, eta ebidaman eh, errendut, eh, ebidaman erdaraz, hango errendak toak buku du loazir, tiburri tokipe de la polot, eta hola, e, e, sartu nien erritititila eta besoa pasatu da. Odean, pilotaren historioa hemen atxemanen da, odean, du, Ipar Euskal Herrian, lehen museoa dela? Ajunt, bakarrik piloteri joan dena da, senperen eta museo handi bat, sistari buruz, da eh, eskola, erak, baienak erakosketan da, bitrina ilun bat zoko batean, eta han lastarka da itzinean. Ah, ah. Hemen behar da pasatu denbora doi bat. Eh? Mm-hmm. Nola muntatu duzu? Pilotaren historioa nuntik nola abiatu duzu? Bo, errein dut pilotak egon da berreita hamar urte diela bakarrik, bena, lau mendez ari zien luze jokoetan, eta luze jokoetan hemen egin di, Frantzian nortean ere, eta hori hemen go esteian ezagiaut eh, eta luzeko tresneria guzia, eta hori ez da eskolarrian beste gurenik, eh, ez da nihun holako puskilarik. Gio, erremer da pilota bera, egon da errein eta urte zergatik, zen Dila jonta eta urte eh, pilota motela zen eta torta ordu arte eta goma erten dena kautsu ezagrezten eta ordean pumpaka hasi zen pilota eta ordean ohartu zen e, eh, bisian bis hartzeko orde mongu pareta bat ikonta hartzen ahantziela ordean da sortu eskual pilota ah, Baina zaharrago da pilota jokoa hartzainek eta ere, eta eh, hartzen ziren bortuan eta Ba, hori eh, pilota soruak bat gertutut, eta arzainak arzen ziren, zen da ordean eh, katkatrik eta biderik eh, ez zuten erretun txaspeetzen ordean ono <laughs> etxat etorzeko eta han eh, demora pasen zuten eta arzen ziren, behar da ikusi arzen ziren bisian bis, bena alagia umi bat belagain ez tapikatzeko eh, eta ihistuki eta holako bat zuten. Eta ez juntak makila batzuekin eta... Mm -hmm. behar fundatu leheneko luze joko horietan uh, egiten dute de gaino terren eh, zela ziren ziren eta pastetzen ziren zolatik eta punduat eta egin ez gioz aitzinatzen ziren hamostu gatzez beste punduat beste hamostu gatz hoita hamar eta gio hamar ugatz behoi hamost hoita hamar behoi egun gehunian segitzen mauzide luze jokoa edoten matematikaki ahantzatzen da. Ena hortik heldu da kondatzeko moldea, bai. hori eh? handia da, egun hartuko dira jendeak agiturik eta pilota sere bazen mendia hartu bira jak eskaz bonekin merda ipatu aikin hartu ni pilota herrietan basilera gaineko plaza batzu 15 minutetan edo hola senta e, eta hola apesak eta atsuek ez zuten ikusten e, gaztek e, behen igandia pasatzen zuten gaineko plazetan bada kasik herri gehienetan eta plaza batzu bai ez da izena bakarrik na jendeak eta elgarretatzen ziren ba pilota dago, kantatzeko, jantzatzeko behar jakin, familiak eta ordean eh, ez zila, uai bezala barreatiak. Na, ondoko eh, herrietan ziren eta igandetan elgarretatzen ziren, nire zola hola zen, eta gaineko plazak erretentu, plazak rebeldak. Hala. Eh, ba, bada ere, mm, delako museo honetan ez dugu den denare salatuko, baina hainitz, hainitz, puska, unkitzen aldirenak, eh, bada palatik haste, xistera, bada denetaik eman. Baina, estekatea dira, zeren da bizita <laughs> zaleke hemen dute souvenir bat eskolegetik hemen bildu hori ikusten duzu hor eta hezu eh, hori eh, omoplat eh, hen eh, eh eskoldun bat hasi zen horrekin eta Argentina pilotan pionen konta ez zitakena azkarra sardinaz deitzen zen paleton deitzen da, zen da paleton, paletona, omoplat da eskaz. Eta egun egunean ari dina hunekin, da beti deitzen dute paleton. Eta hene xantza handia da, hene aitain oseba bat zen, Gabriel Martiren, eta bankako uh, eh, pisi, pisikildira bazen egera, eta da, behaziuntamairuan uh, eh, ura asteatek joan ziren, eta ehiera eh, zaharra eta ordean plantatu zen. Eta ah. bau, familian nik ez dut deusik uste gio pilotan, behana hoxe handi bat baut, <laughs> hori pentsatu ziren da. Ba, hala, lotura egina dena, eh? Hau den, hemen beherian, eh? zer nahi gauza ikusten aldienak, bada ere sartzian liburuska bat, eh? Hana, ah, hiru, hiru idiometan, eskora falta da. Pena da, ale? Hala, hala, agitzeko. Hmm. Bo, goazen aintzina, ginen da behar ba, e, eskorazkoa ere, e, beste bat. Bata bat da eskorazkoa ere, e, osoki eskoraz, eh? Na, hemen ez dakit nunen, ba, bat bai, ba, bai. ira, eh? Ba. Hala, beherian ordean egan bezala, eh, zer nahi gauza irakurtzeko, eta eta luzean, luze joko entzat, gaina. Gaina. Hala. Joen gira, goiti, eskelagetan goiti, eta <clears throat> gainerat ikusten dut hemen badiela kaderak eta badela telebista bat ere, horrek, eh, eran nahi du filma bat ere, hemen, erakutsia dela, Pierre? Bai, Eta biziki onzaina da amabi minuta bakarrik, bena joko mota guziak, molde guziak. Hori ez da ez dut denak eni bildu eh? Bai. hemen luze jokoak. Eh? Hala, luze jokoko eh, gauzak hemen eh, eskularru eta den dena? Ah, eh, behin eh, guante dute, eh, bena bai. eskularru, hok bai. eskolerriko dira. Eh? Eta hori, eh, laso eta pasaka. Hau hemen. Gio, bezie itzulean bada bestalde uh, eh, tamburan, uh, bai. eh, musikako tresna batekin. Jo, bai, bai, hau, <clears throat> ari ziren, eh, ari dira ono eskol, esku, eskulagu simple batzuekin. Edo simplia, edo baknean badu halako kusku, burdinazko kusku bat. Eta gure guante pasakari ite dutenak badutute galema. E, baute berriz ere guante bat, kasegolak den dut honi, bai. eta beste eta lagarri, gan tambur. Ah, bai. Ah, ah, bai, bai. Eta gio, <clears throat> botatzeko, botarriaren orde, baute entami. Eta hori erten dute, lezo du tami, gio, hau ahuldia da, isa hartia da. Ekusteko. Ekusteko. <laughs> Ah, eta jokatik, haste-haste eh, apenean, Eh, trinkete hauek, trinketetan jodu bapan, adizien haleko paleta simple batzuekin, eh, hori, bai, bai. hola. Hori denak, azkenian zuetako hori placer bada, eh, puska hori bai, denak etxean zintin, hori den baliatiak izain dira, guai? Da, ze dut, eh, jo me sui realize. Ah, ze egizaz bururatzeko inandian hori bildea, bildea, bildeak eta gini, <clears throat> pastutut hoita zazpi urte, ba ligan, ba federazionan, eta ez dut ukan okazien bat. Ez dira kulturaz eta asolatiak ondorik ere, eta hola. Horteko da, bakarra eskolegian izanen, eta gio deia badu hilaiteat dela, Na, fama kurritia da, eh? da bat ez du, uastean erratan duena, derretur tre pozitif. Hora. Hala, ordean pilotak ukandezan bere lekia, ordean hemen donian egarazin, erreko etxearen parian, atxemanen duzi, biziki ere eski, Bururatzeko, uh, Pierre, uh, zertan da zure gustuko pilota? Guai? Ha, ze ga, gaztakeria errenduten, uh, egun, uh, ni ez hau egite eh, ez dutela uh, bilorik mihean puntan, eta, <laughs> bon, pilota ez da guitiari, eh? Erra mehar da, hainiz, hainiz, hoi urte untan, buruz eta deuz egin ikegei eta galtzen du puzen besameetan, eh, ez du biziki guti biltzen du. Gio guai eskolerriko liga, komedia territorial, lotia da eh, gogortuik eta berriz haurren eh, biltzeko. Federazioanea bera, erain dut, ale, e, e handia du lilu, ena zesta punta, eta bo, ere eman adu eskupilotari, ez du federazioanea egiten gehiago direktuki. Eta guai azkentzera, e, ministerioak, le statut de haut niveau kentzen du. Eta horrek nahi du, hainiz diru eta biltzen dela hori esker, da hori gutio izanen dela. Gio, zer e, eh, bilakatuko den. Ez gira goitiari, dut, <laughs> gure denbora, moe, edo goi urtean, gure erreinuan, eta lotu girela haugeak gehienik, ba, enetako na, normaltzen, errin eh, gisa eta eh, federazioen emena, hor, galdu, hainitza, hainitza, hainitza. Oh, behar ba, uai, no, hartuko du behar ba gehiago ardura? E, problema da, eta kirola heldu da, uai, turismoari buruz gehiago. E, e. Hori da, saltzen du, hola, behar da bildu, Hai, ah, behar da egan, eh, aste honetan bururatzen dela aste hondia, leheno milaka jendea biltzen zian, baina ez du neok aipatzen ez. Eh, ba, gauza ez dakitzen dena aida pil, pil, pil eh, galtzen. Ez da, oro galduko beti izain da, eh? zen da behar du eta... Uh, Eakusi kanpotiagar, ba, girela, eta gio, Ego batez eh, pilota ereako txiko du, jantza eta kie jo de bazka eh, bezala, alo. Behar da lotu, ez eh, eren da, uai, muzuari esker, nik juten da amas urte, e, iker zale gazten anizen iduriko. Ki beletik ez da hori lotzen eta horre, ba izan dira, gertiak eskazu bain batu bostean, na gazterik e, lotzen denik ez da. Mhm. Are, behar du espentsa txiki, alere, eh, gure jokoa da, hau, ez, ez ginuk eutzi behar. Untsa jokoa beno gehiu da, eta e, izaiteko molde bat da. Zer ikusten du aurrekin eta gio ga, gazte segitzen dutelarik, eta eh, maiteute pilota, pilota delakoan. Beste bai. kirola beno gehiu, baute zeit ez tega definitzen amena ekarriatira, eta joko eskaldun horri. Già, mi scherzo. Vai, Suti.